Жорж Блон. Ангел мертвої річки. Роман. Переклад з французької. Журнал Всесвіт номер 11 за 1992 рік. Читає Микола Козій. Романою французького письменника Жоржа Блона народився 1906 року ангел мертвої річки, притаманні кращі риси традиційного європейського детективу. Суто кримінальна фабула вдало поєднується у ньому із психологічним підґрунтям поведінки персонажів. Розкриття серії загадкових убивств у передмісті Парижа першого повоєнного року вводить читача у своєрідну атмосферу Толкінки, у світ складних людських взаємин. Жеральдіна Летандар нараз прокинулась. Кімнатою хтось ходив. Та ні, ні. Це знову лише кошмарний сон і завжди той самий, викликаний одним і тим же. Лікар повторював їй десятки разів. Забагато їсти на ніч. Мусите обмежитись легкою вечерею. І справді тиск не падав. Жеральдіна відчувала, як гупає в вухах, переганяючи крові і старече серце. Просто сказати легкою вечерею. Як це просто сказати? Коли зачинялася крамничка, всі страшенно хотіли їсти, і Жоральдіна теж. Матусю, ще трохи баштету. Я теж собі покладу. Зять Анрі відрізав ще одну скипку. Люсьєна підкладала дітям. Вельми приємно було дивитись, як ласують малюки. Адже тепер так багато дітей живуть надголодь. Навіщо тоді заробляти стільки грошей? Врешті Жеральдіна і собі підкладала скипку паштету, запивала вином. Звичайно, не з тим, що по картках. Старече серце, що почало було вгамовуватись, раптом заколотало знову. Жеральдіна могла б присягнути, що хтось потихеньку торгнув дверима. Ні-ні, не дверима її кімнати, а надвірними на першому поверсі. Півлежачи на трьох подушках із широко розплющеними у темряві очима, Жеральдіна дослухалася. Знову запала тиша. Інколи у вітряну погоду ті двері стукали, але то було рівномірне, заспокійливе постукування. Стук, стук, стук, стук. Двері немов промовляли до неї. Ми, як завжди, на своєму місці, добре зачинені, на міцних завісах. Це лише вітер пустує. За довгі літа навчаюся пізнавати всі звуки у своїй оселі. Жеральдіні здалося, що цього разу хтось добре налів на двері, немов намагався зламати замок. Люсьєна сто разів їй торочила. Колись тебе, мамо, знайдуть задушеною. у твоєму віці жити самотою божевілля. Жеральдіна на те нічого не відказувала. Вважала, що дурістю було б в її віці жити в чужому домі, навіть у рідних дітей. Працювати з ними, їсти за одним столом згода, але зберігати незалежність, незалежність. Коли Люсьєна з чоловіком справили на весілля у своєму так затишно обладнаному будиночку, один лише Бог знає.